Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, December 2005. Luke chapter 15. Ήσαντε αυτό εγγίζοντες πάντες ητελώνε, και για μαρτωλή ακούειν αυτού. Και διεγόγγιζον είτε φαρισαίοι, και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται, και συναισθή αυτής. Ήπεντε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην, λέγον, Τις άνθρωπος εξ ημών έχουν εκατόν πρόβατα, και απολέσας εξ αυτών εν, ου καταλείπει τα νίκον τα εννέα, εν τη ερήμο, και πορεύεται επί το απολολός, έως ευρύ αυτο. Και βρών επιτίθησιν επί τους όμους αυτού χέρων, και ελτονιστον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον αυτής. Συγκαρείτε ότι ευρών το πρόβατον μου, το απολολός, λέγω ημίν ότι ούτως καρά εν το ουρανό έστε, επί ενία μαρτωλό μετανοούντι η επί ενενήκοντα εννέα δικαιής, ή την εις ουκρίαν έκουσιν μετανοίας. Η τη χινή δραχμάς έχουσα δέκα, εάν απολέσει δραχμήν μιαν, ουχή απ' τη λίχνον και σαρή την οικιάν και ζητή επιμελώς έως ευρύ, και ευρούσα συν καλύτας φύλας και γείτονας, λεγουσά, συν κερίτιμη, ότι ευρών την δραχμήν είναι απόλεσα. Ούτως λέγω ημίν, γίνεται χαρά ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενία μαρτωλό μετανοούντι είπεν δε, άνθρωπος της είχεν και είπεν ο νεότερος αυτόν το πατρί, «Πάτερ, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ο διήλεν αυτής των βιών». Και με του πολλάς ημέρας συναγαγών πάντα ο νεότερος βιός, απεδημίσεν εις κόραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού, ζών ασώτος. Δαφανίσαντος δε αυτού πάντα, Εγένετο το λιμός ισχυρά κατά την κόραν εκείνην, και αυτοσύρξα το ιστερίστε, και πορευτής εκολύθη ενί των πολιτών της κοράς εκείνης, και επέμψεν αυτον εις τους αγρούς αυτού βοσκήν κύρος, και επετίμη κορταστίνη εκ των κερατίων ον ιστίον η κύρη, και ουδής εδίδου αυτό. Εις αυτον δε ελτών, εφή, πως οι του πατρός μου περισσεύονται άρτων, εγώ δε λιμώ δε απόλυμε, Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό, πάτερ, ημάρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον σου, ουκέτι είμαι αξιός κλητήν ευβιός σου, πίσον με ως ενάτων μυστίων σου, και Αναστάς ήλτεν προς τον πατέρα ει αυτού. Έτι δι' αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού, και και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού, και κατεφύλισεν αυτόν. Είπεν δε ο βιός αυτού, πάτερ, μάρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον σου, ουκέτι είμαι άξιος κλειτήν ευιός σου, πίσον με ως ένα των μυστιών σου, δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού, ταχύ, εξεν κατηστολήν την πρώτην, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον εις την κύρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας, και φέρετε τον μόσκον των σιτεβών, «Τίσατε και φάγοντος εφραντόμεν, ότι ούτως ο βιός μου νεκρός ειν και ανέζησεν, ειν απολολός και ευρέθη και ήρξαντο εφρενεστε. Ειν δε ο βιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό, και ως ερχόμενος ίγγισεν τη οικία, ήκουσεν συμφωνίας και κορών, και προσκαλεσάμενος εν των παιδιών, επιντάνει το τίαν ηταύτα, όδε είπεν αυτό ότι ο αδελφός σου εκεί και εφυσεν ο πατήρ σου τον μόσκων τον Σιτεβόν ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβεν. Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εις ελτίν, ότι πατήρ αυτού εξελτών παρεκάλει αυτόν, ότι αποκριτής είπεν το πατρί αυτού, ιδού, το σαύτα έτι δουλεύωσι, και ουδέποτε εντολήν σου παρήλτον, και εμί ουδέποτε εδώ κασερίφων, να μετά τον φίλον μου εφραντώ, ότι δε ο βιος σου ούτος, ο καταφαγόν σου των βιών μεταπορνών ήλτεν, ετίσας αυτό των σιτεβόν μόσκων, οδε είπεν αυτό τέκνον. Σι πάντοτε με τιμούι και πάντα τα αιμά σάιστην. δε και χαρίνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ειν και εζήσεν, και απολολός και ευρέθη.